karadiridimba medar niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi mu bandanya gutega abiri ibiganiro bya radio isanganiro nk'uko muhejeje kubyumva n'umwanya ikiganiro karadiridimba kibaha akajyo n'akanya namwe muri ko muradutega abiri kugira mugire icyo mushikirije kuri ibi na biriya kumbure bifatiye kuco tuba twahagaze ko uwo munsi uno munsi rero tugaruka ku byashikirijwe cyane cyane mwagiye murabyumva ibyashikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano aho yashikirije yuko imbibe igihugu cacu cy'u Burundi gihana n'u Rwanda zugawe hari kuva kuri ubu wa kane ni ukuvuga uno munsi ko zugaye duta imbega ingaruka n'izihe cyane cyane haba ku barundi cyangwa ku banyarwanda n'ibiki byokurikira mbe hakwiye gukorwa iki kugira kumbure eh, ukuyaga canke ukuvugana aba ari byo biza imbere abana bariya n'uruhe ruhara bafise eka nibi na biriya nibyo tuzakugaruka ko muri kino kiganiro aho duha ijambo mwebwe mudukurikirana muri hanze kugira namwe mugire icyo mushikirije Innocent bibona imana nibaza kumfasha mu buhinga Eh, reka tugaruke muri kino kiganiro imbere y'uko kumbure tujya mu idonido reka dukurikirane umushikiranganji mu byagejwe harimo umutekano aho ubwiwe yashikiriza yuko imbibe z’u Burundi zugaye ngo kubera iki kwera abategetsi b'u rwanda kumbure harimo ari ababanyi babi reka tumwumvirize akaba ari Martino niteretse umushikiranganji mu byagejwe harimo umutekano nta ngorane agomba ndabamenyeshe nta sazi bizirahera kubera twasanze dufise umubanyi mubi paul kagame umubanyi mubi perezida w'u rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe ukabanza uyihanura kuko afise bavuga imigambi umutekano ntimuzovuge ngo ni uwa komiseri kominare cyangwa provinsiyare cyangwa uwundi wese umutekano ni uwa twese turaba twese muzovuge ngo ni uwa koroneri ngaho onya batwara akarere ka ni twese abasitanteri muri muramaze kuronka amamesaje menshi sibyo burya abashodozo ni murayabaha bijya mu nshebe zone ambwire ukungene mwababwira ukungene bipanga ku by'umutekano iyo bazi ko bavuganye neza n'abashebudo zone biwe n'injye kenshi mujya mu bishebudo zone biwe atubwira uwo rero ni Martino niteretse umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano mwumvise rero ko imbibe hagati y'Urundi n'u Rwanda zugaye ngira muri kumurana nabikurikirana ni benshi bagiye bagira ico babivuze ko kumbure kano kanya na kamwebwe namwe barundi mu bahanze y'igihugu kugira namwe mutubwire uh, kumbure ari ingaruka ibinabiriya nikimora kugira umubano ubandanye hagati y'Urundi n'u Rwanda umubano watosekaye ariko murabizi yuko bino bihugu ari nk'uko babyita ibihugu bigenzi mbere n'ibihugu bivukanye le pays jimo nuko rero akanya rero ni rwanyu telefone ni za zindi nyene ni ku mubano hagati ya bino bihugu bibanyi eh, bino bihugu nkuko benshi bavuga bivukana mwumvise ko umushikiranganje yashikirije yuko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda mbe ku bwanyu mweho mubivuze kwiki. Bo icambere nibaza nuko iyo ibihugu bibiri bifashe ingingo yo kutagenderanira kubera ikibazo iki cyangwa kiriya ingorane rero ni uko hari igihe usanga ibyo bibazo nabyo usanga hari aho haba hariho ibindi bintu biri inyuma byinyegeje baba mhm. badashaka kuvugira ahabona ibyo rero bigatuma gutora inyishu y'ikibazo bitoroha mhm. mm. eh, kumbure eh, mwarumvise eh, hari benshi bavuga yuko imigenderanire y'u Burundi yari n'u rwanda yari itanguye kuba myiza Eh, ariko abana bariya leta Burundi kavuga iti hariya niho habitswe niho hari eh, abashatse gutembagaza ubutegetsi hano mu gihugu mbe mwe mubona ku bwanyu byari bikwiye guca mu nzira izihe nibyo barabivuze kandi hariho n'ibimenyetso byerekana yuko eh, hariho abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda batarashobora gutahuka Hmm. Eh, kandi birazwi yuko hariho n'abarondegwa n'inzego zishinzwe ubucamanza eh, rero mu gihe igihugu cy'u rwanda ari igihugu n’u Burundi cyane hmm. eh, bo hariho amasezerano mpuzamakungu avuga yuko batagomba kuba hafi y'uburundi hmm. rero iyo byumvikanye yuko bashobora guca mu kindi gihugu kibanyi bagatera uburundi biba bitanguye kumera nabi ari nacyo gituma niba bari barumvikanye gusubizanya abo bantu bagomba kongera kwicarana kugira ngo icyo kibazo bagikure mu nzira abanyagihugu bataguma bagwa mu mporero eh, mu burundi naho turazi yuko eh, leta yari yemeye yuko ishobora gushyiraho uburyo bwo kugira ngo amategeko abakurikirane hanyuma barage nk'icyo mm. twibaza yuko cyagomba kugira icyo gifasha eh, kubera burya abantu ntashobora kuguma mu ngorane ngo zame ziriho eh, kandi hariho uburyo abarundi bashobora kwicara hamwe bakaganira ibibazo byabo hanyuma bakabitorera inyishu mm. ariko mu gihe rero hariho nka bamwe bavuga bati oya twe turabagumana kandi ukabona abo bantu barabaca mu gihe abonye bakaza konona mu gihugu abanyagihugu ntibaba bagisinzira ugasanga leta nayo ica ifata ingamba zo kugira ngo eh, nayo ishyire ibintu mu buryo nibaza rero yuko ahanini eh, n'icyo kiriko kiratera ingorane uno munsi Mm. uno munsi u rwanda rwo ruvuga yuko mu itangazo leta yawo yasohoye ruti ibyo ntibarabimenyeshwa eh, kumbure inzira byociyemo mbega ko ari ibihugu bibanyi imigenderanire murazi yuko yari ko iraba myiza abakuru umukuru w'igihugu cy'u rwanda yaheruka ngaha ah, mu mwaka uheze umutambukanyi wiwe eka nino bakagenda ubwo ka kantu k'ububanyi ntibona ko gashobora gusubira inyuma Eh, hariho dekararasiyo zishobora gukogwa zigakogwa mu buryo buciye ku ku mbuga ngurukanabumenyi hmm. hariho na dekararasiyo zica mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ubwo bwose ubwo buryo bwose ibihugu biba byumvikanye ingene ibintu bikorwa rero nkibaza yuko eh, muri iyo ntumbero twebwe bakatubwira donke nk'ibintu twavuga yuko ari eh, manifesitasiyo y'indwara mugabo mm. icyateye indwara ntitukibwirwe ugasanga n'ibihugu biriko birajera ibibazo bibirengeye kuko inyuma yaho haba hariho ayandi maboko y'amapwisanse usanga kumbura baba bakeneye amabuye y'agaciro usanga baba bafise amasitrategi bavuganye kera ingene bagomba gushikira ibi canke biriya ugasanga rero hariho amajambo bakoresha ariko inyuma hinyegeje ibindi Hmm. ni rero nicyo gituma ugira gutyo ugasanga hariho ibihugu bifashe demezire ziri eh, zifise ubukana bwinshi kubera yuko baba babona igihugu kishobora kugeramigwa aha canke hariya ah, abandi bati kumbure izo ziri hagati y'abarundi n'abanyarwanda canke ziri hagati y'abanyepolitiki b'abarundi n'abanyepolitiki b'abanyarwanda sinavuga yuko iki kibazo kiri hagati y'u rwanda n’u Burundi kigarukira ngaho gifata akarere kose mhm. mbere nk'abahinga bo babona ibintu byakure basanga birengeye n'ako karere bigafata n'ibihugu bikomakomeye kumbura hari igihe ushobora gusanga hari ibihugu rutura biri biragwanira ngaha muri kano karere mugabo twebwe bakagenda batuvungurira gato gato eh, rero ni naho usanga hariho ibintu bikomakomeye batatubwira kandi bisaba yuko nk'abahinga b'abarundi bize banonosoye ibintu byo kumenyesha amakuru murabona yuko mu burundi hariho agahaze ku bijyanye no kumenyesha amakuru turafise abantu bize ibintu bya politiki dogere politologe baba bakwiriye kwicara bakaza baratubwira uko ibintu byifashe tukamenya aho twikingira n'aho tutikingira tukamenya mbega ibi bintu biri ko birabera mu karere imizi yabyo ni iyihe hmm. tukamenya yuko nk'aba bantu biga za kaminuza ibijyanye na kominikasiyo bakicara bakamenya kahise kameze gute iyi ngorane zishobora gushika n'izihe kuko amakuru dukeneye tuba dukeneye kumenya yuko mu Burundi mbega hariho abahinga baronosoye ibijyanye n'izi ngwano ziri ziraba ku isi mm. mbega hari ingaruka zifise muri kano karere mbega ibi biri biraba hagati y'u rwanda Burundi na congo eh, n'ibindi bihugu birafitaniye isano tukabimenya eh, rero eh, hariho agazi kumenyesha makuru kino gihugu cy'u Burundi harakwiriye kuba iyindi ndinganizo hakaba abahinga ba bakiganino bakanonosora inkuru bakayiryohora tukamenya iby'inyegeje inyuma mm. naho rero nibaze yuko mm-hmm. Eh, kumbure murangiza murangiza murangiza mubona ari igiki cokogwa eh, ni igiki mubona gikwiye gukogwa kugira ino migenderanire hagati ya bino bihugu bivukanye isubire kumera neza mu kanya gatoya kanya gato ni uko abarongoye igihugu cy'u rwanda n'abarongoye igihugu cy'u burundi naho navuze yuko usanga bariko barajera donc manifestation y'ingwara icayiteye ntibakivuge bakwiye bakicara hamwe mhm. bakaraba ibyo bumvikanye aho vyapfiriye vyapfiriye hehe hanyuma bakabishira mu ngiro noneho bakorohereza abarundi n'abanyarwanda bakabandanya bagenderanirana mm. eh, jafete Rogentin ndayishimiye mwatwakuye muri norvege turabashimiye mugire uwa mungu mwiza aho muherereye murakoze nuko rero eh, ikiganiro karadiridimba kirabandanya nabwiye ko inimero zuguruye kugira namwe mugire icyo mushikirije akanya n'igwanyu murazira ko n'akaryo ari gwanyu na kino kiganiro ari gwanyu ni irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya haba amajana abiri na mirongo itanu n'indwi izo nimero murashobora no kudutora kuri WhatsApp rero izindi zo ku meza ni bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu tukaba turi tugaruka kuri kino kibazo cy'iyugagwa ry'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda biboneka yuko hari icyuka kitari cyiza hagati ya bino bihugu bivukanye banyeretse ko hari ari ku murongo ni amahoro ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro ni amahoro n'amahoro sangwa ikaze nawe hama mu murakoze ku mazina nitwa david nkaba mpamagaye mpengamiye iyo muri canada yego ni amahoro ga david aho n'impore amahoro cyane tumeze neza namwe bigenda gute natwe turashima ndabona n'ikirere kiko kirahinduka ngira akavura gahava kagwa hariho abantu bari baraducira inyuma sinzi ko mubumva namwe mm, reka kumbure hari mu buhinga bw'ibyuma biciye ubu muranyumva murakoze cyane mbanje gushima intumbero mwahaye ikiganiro ndabashimiye rwose mu by'ukuri iyo ibyo nibyo bigezweho nibyo turiko turabona hirya no hino hmm. kandi kuba abarundi bahanze twobwira ibyo tukivuze ko murumva yuko ari umunezero ni iteka muri muduhaye hmm. mu bisanzwe rero mbandanye n'ikintu umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yashikirije muri no minsi itari myinshi mhm. mu bashinzwe yarashikirije ikintu avuga ati imigenderanire y'ibihugu ati bisa na yakivuze mu gifaransa na changement climatique mhm. n'ihindagurika ry'ibihe mhm. icyo kintu cyaranshitse ku mutima kubera gisigura byose mm. mu bijyanye n'imigenderanire eh, imigenderanire ihinduka ku mwanya ku mwanya mm-hmm. bijyanye n'inyungu z'igihugu n'inyungu z'ibihugu mm. bijyanye n'ibihe tuba tugezemwo bijyanye n'intwaro bijyanye n'iki n'iki n'iki ibyo byose mm-hmm. biri muri iryo jambo rero iryo jambo ryaranshimije cyane mm. ubwo rero ni ukuvuga ubu murabona yuko hageze aho uburundi twugara imipaka n'u rwanda mm-hmm. ku bwanjye nibaza yuko atari ingingo yatuguye ko gihurunduka mm. nk'uko benshi cyane cyane abo mu rwanda abanyamakuru bo mu rwanda bashaka kubivuga bavuga yuko hoba hariho ah, abandi bakiri inyuma bari kuba turigenza gutyo ndabibona mm. Burundi n'igihugu cikukiye mhm. cigenga mm. gifise abagabo n'ijambo mhm. ni ukuvuga jewe nibaza yuko indongozi zacu mhm. zimaze kuraba ikiri mu nyungu mm. y'uburundi n'abanyagihugu b'uburundi nibo bafashe yo kugara imipaka mm. sinibaza yuko hariho uwo ari we wese yotuvugira mwo igihugu cyacu cyose mhm. cyo dutegeka ati harageze ko mukara imipaka ico sindacemera na gatoya mm. hanyuma hariho ikindi kintu ndiko ndabona kigenda kiba abantu bagerageza kuvuga ibyo bishakiye muri no muri bino bihe turimwo mhm. cyane cyane ndiko ndavuga abakorera ku mbuga nkoranyambaga mhm. aha mu kirundi bavuga ku mpinga ngurukanabumenyi bose barabaza mhm. ibibazo ibibazo byiza kugira baronke inyishu nziza mhm. naho kenshi na kenshi usanga abantu eh, bafise ubwoba bwo kubaza ibibazo byiza canke kumvo zimwe canke ziriya batavyubahuka uravye ngaho mu karere k'iwacu mm. reka ntanga akarorero ko muri kafu mhm. wewe ahubaye usanze ufise ingorane n'ababanyi bose mm, mm. ababanyi bose bagukikije mm-hmm. mwama muri rugurutuguru kandi bagutunga urutoki mm. wewe uri muri karitsiye aho ubaye bikaba bimeze uko ubwo ntushobora kwirabisha ijisho rya gatatu ukavuga ati none jewe mm-hmm. ubwo nta kibazo mfise jewe Mm. ibyo rero jewe abanyamakuru kubera abanyamakuru nibo bategerezwa kubaza ibibazo byiza ari uwapiragaje mhm. hirya y'ejo nta nyinshi yaronse ariko bene ivyo nivyo bibazo tuba dukeneye kwibaza mu uno mwanya mm. kuko igihe iwacu ababanyi bose twamwe muri zuguru zuguru kandi bose bavuga ko ndi mubi ni kuko ububi bwanje buriya Mm. umuntu akisuzuma akiha iye mm. icyo rero ntabwo itura kugira abazi barabaza mm. ibibazo bigororotse ego eh, mbe ibibazo bigororotse kugira baronke inyishu nziza cyane cyane zoza eh, zinatorera eh. inyishu ibibazo biba bihari eh, uno munsi ko muri turabye kino kibazo ni hagati y'abarundi n'abanyarwanda canke ni hagati y'abanyepolitiki b'abarundi n'abanyepolitiki b'abanyarwanda uba ubajije ikibazo cyiza cyane twebwe twebwe mu bihugu mhm. muri zino ntwaro bita za repubulika tubamwo mm. abanyagihugu ni twebwe twishyiriraho indongozi Mm-hmm. ni ukuvuga bimwe dukora buri myaka ingahe tukajya mu matora tukitorera indongozi mm-hmm. ziduseruke mm. ni ukuvuga biciye muri ziriya ndongozi ijwi rya rya ndongozi niryo jwi ryanje mm-hmm. ryawe rya buri rundi wese baba baduserukira eh, ni ukuvuga ziriya ndongozi twashyize imbere icyo zivuze ziba zitubugiye ni ijwi ryacu ni ukuvuga rero ingene bimeze Mhm. ikibazo kiri mhm. hagati y'indongozi mhm. ni ukuvuga abanyapolitiki mugabo abo banyapolitiki mwibuke yuko twebwe twabajize ni ukuvuga par extension ni ukuvuga bavugira twebwe ubwo rero niho uca ikibazo cyabaye ikibazo cy'ibihugu tuzi ibihugu bumve n'abanyagihugu babibamo kubera ubu imipaka yugaye umurundi muto umurundi akomeye munini umurundi uwo mu rugero rwose ntashobora kurengana n'umunyarwanda n'uko mhm. byumvikana rero yuko igihugu ibibazo kuba cyabaye hagati y'ibihugu byose bibiri kandi ibiriko biraba byose biraba abanyagihugu b'ibyo bihugu bibiri mm. hanyuma rero mhm. kugana imbibe kugana imbibe nabonye abantu benshi batagitahura cyangwa bagitahura gutandukanye mhm. iyo igihugu gifashe yo kugara urubibe hmm. kiba gitahura yuko imigenderanire yahora iri hagati y'ibyo bibiri y'ibyo bihugu bibiri yatosekaye hmm. hanyuma rero kikaba gishaka kwereka indongozi z'ikindi gihugu yuko batanegerejwe n'ibiri ko biraba hmm. ubwo bakaba bashaka gushyiraho presiyo kuri izo ndongozi z'icyo gihugu hmm. kugira ngo bikubite agasha hmm. aha rero um, iyo tuba tuza ku byavuzwe ibyo muri ko murakora sivyo ni mwikubitagaje mm. iyo igihugu kinize nubwo butumwa buba burimwo nosaba ko abantu bogitahura gutyo ni ugushira presiyo kuri kijya gihugu kuri ndongozi kugira ngo bahindure ingendo bikubita bikubitagaje mhm. kandi rero mhm. umukuru um, w'igihugu minicubahiro Evariste yaravuze ati tumaze iminsi tuganira imyaka tuganira atari gushika n'ubu nta kirakorwa ni ukuvuga icyo ico tugitahura yuko uburundi bwarakoze icyo bwategerezwa gukora ubundi amatati hagati y'ibihugu bibiri atatu mu byo bita diplomasi mhm. iyo myaka yo gukora diplomasi ibintu by'ibihugu byo hirya no hino babonana bagiranira ibiganiro n'ibindi n'ibindi ubwo rero iyo myaka tuzagira iki kibazo tugiheze biciye mu nzira ya diplomasi mhm. ariko urumva diplomasi yaratenzwe mhm. hanyuma rero ndura mu mpera z'umwaka uheze tuba turasubira turategwa na ba bandi nyene urumva mu gifaransa nimwe bita ngo c'est la goutte qui la vase mhm. mu Burundi nta kindi bari busigaje ari gufata ingingo ikomeye iyo ngingo nayo ibabaza nabivuze neza ibihugu byose ni niyo kugara umupaka ariko nibaza yuko um, bipanze neza ingene ico gihe kitoroshe tuzogicamwo mhm. hanyuma nkaba nizeye neza yuko ubutumwa cyane cyane leta y'u Rwanda yaburose kubera nta mpamvu ihari irahari ifatiye kuri leta y'u Rwanda ishobora kuba ihari yo kuguma urerekeye canke ucumbikiye kumwe babivuga mu kinyarwanda mhm. abantu bariko baronona umutekano w'ikindi gihugu ukemera inyungu z'igihugu cyawe inyungu z'abanyagihugu bawe ukazirutisha abo bantu ucumbikiye ubitseho iwawe bariko barona umutekano w'ikindi gihugu akandi kantu gakomeye ngoma ngaruke mhm. mu myaka ishize ku ntwaro y'umuhisi nyakwigendera nkuru nziza yuko yigeze kuza umugwi mu burundi abo bantu baje kuraba yuko rero itabara itabitse mu gihugu iwacu ni ukuvuga mu mm-hmm. rwanda mm-hmm. ni ukuvuga n'icyaha kinini twavuga ubajije byiza uronka inyishu nziza uronka inyishu inyishu nziza ni ukuvuga ibi byose rero byerekana yuko hagati y'ibi bihugu hagiye habamwe amacenga cyane cyane ku ruhande rw'u rwanda mm-hmm. no byita mauvaise volonté ukudashaka kutari kwiza uko kudashaka kutari kwiza icyo kubitse inyungu eh, kujyanye ko n'intongozi z'u rwanda zica zizimenya ariko rero nkaba nizeye yuko ino ntambwe tugeze ko ari intambwe izobatuma bikubita agashi abarundi narabivuze no mu kiganiro giheze mhm. abarundi tubakunda amahoro mm. abarundi turabanya amahoro abarundi dukunda amahoro abarundi dukunda amahoro mu karere niyo tuba hose abarundi tuje ubwo jewe nohereza kwabo ngirani ariko gatonya gatonya y'u Rwanda ingongozi gatonya David ukuri bakore ibishobotse hmm. bareke na agakino sinzi yuko no ka politique mhm. ku nyungu rusange z'igihugu cyose n'akarere hmm. gatonya David kugira ngo eh, muravuze muravuze ikintu cy'akarere Eh, uno munsi murazi turi mu karere ka Afrika y'ubuseruko hama hariho ubwigenge eh, bw'abantu n'ibintu mu masezerano bagiraniye ubwo ntimubona ko kugara ko muri zino mbibe bishobora kuzana nk'ingaruka mbi eh, mu bindi bihugu cyane cyane bigize kano karere ka Afrika y'ubuseruko ubwo amategeko ntaba arenzwe ariko ibihugu biriko ahubwo birugurura imipaka biriko birakuraho ah, za mpusha zo kwinjira mu bihugu aho dusa mhm. na kenya biriko birahangana ibihugu vyo kwinjira namwo vyo kuri udandazwa vyo kugira bikurire hamwe ariko rero babona mu karere iwacu siko bimeze iyo mm. rero ngingo yo kugara umupaka ego ego irafise ingaruka mbi mu karere kose mm. cyane cyane muri ibyo bihugu bibiri mm-hmm. ariko rero nico navuze ni ingingo nk'iyi irinze ifatwa haba hariho igituma kandi gikomeye ni bimwe mm. bita ngo de la nation mm. ku nyungu z'igihugu haba hariho ikintu gikomeye cyatumye imipaka yogwa nyimba twebwe hariho by'ukuri hariho hariho amakuru tudafise mugabo nk'indongozi zacu zitegerezwa kuba zifise mm. twaratewe mu kwa cumi na kabiri mu mpera z'ukwa cumi na kabiri buricigwa abantu abantu mirongo abagore n'abana mm. n'uraba mm. ni ukuvuga nk'ubu harashobora kuba hariho ibindi bitegurwa mm. mu bindi bice by'igihugu cyangwa n'ahajya n'ahajya n'imirongo zikaba zabibonye kare tukavuga duti hako abantu ah, tuguma duhanahana ibidandazwa tuguma dukorana ah, uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ariko tukaba ku ruhande rwacu tugura abantu twicirwa tugira ibiti hako dusubira gutakaza umunyagihugu umwe mhm. umwe baduseruke aribo twashize imbere eh, kino kibazo hagati y'abarundi n'abanyarwanda kumbure abanyagihugu bobo uh, muratse ko mu mipaka n'ahandi eka n'ubu mwabona yuko bagendanira cyane ni none mubona eh, kugira uwo mubano ugaruke eh, hari uwatwakuye avuga ati ibice muri diplomasiya eh, ubu vuba mubona ari giki cari gikwiye gukogwa nibwo nivyo mwavuze muti u Rwanda nagone ni urabo nago kwikebuka ko muri rukarabana ibitumi izongorane hari hari n'uwavuze ati kuki abarundi usanga tumenyeshwa ibyo kugara imbere mugabo ntitumenye ibwina ibyo bino bihugu bipfa mubona ari giki cokogwa uh, uko biri kose tukabananya tubana nubwo muzi kandi yuko hagati ya bino bihugu suno musi gusa kuva kera kuva no ku ntwaro ya cami hama hari ukutumvikana rimwe rimwe ariko bigahera bikagaruka bigahera bigagaruka ariko nk'abavukanyi nk'ibihugu bivukana ngira murazi yuko no mu bana bavukana ntiyabura utuntu tugoza turacamo ni iki mubona cokogwa kugira umubano usubire kugaruka ube mwiza urakoze cyane reka ngaruke ku kantu uvuze ngo um, ngo ntitwamenyeshejwe ibyabaye ego n'uwantangura ibimenga yakivuze icyo kintu yuko ngo mhm. tutamenyeshejwe ni ukuri uzi gutegera icyabaye twaratumenyeshejwe mhm. ariko tutahurije uko bivugwa n'ubundi mu mvugo mhm. mu mvugo nziza mu mvugo ya diplomasi si ukuvuga yuko nk'ibihugu bica bisohora ibyakozwe byose bigaca bishyira kuri eh, rezo sosiyo y'u Rwanda mu Burundi rugawe y'u Burundi mu Rwanda rugawe ni ukuvuga ambasade yuguruwe bisigura yuko leta zose ziba zifise akaryo ko gusubira kuvugana mm. bigiye muri ubwo buserukezi ubwo rero iyo ni imihoro icuguruye mm-hmm. niyo kugira leta zose bandanye zivugana ubu gusa ikiba cyahindutse y'ukurugwe vuba na bwangu mm. murafise icizero murafise icizero icizero inyuma yiyugagwa murafise icizero yuko ejo na ejo y'ejo ko muri migendana ishobora guca igaruka cyane cyane kuri ico muvuze muti uno munsi habaye iyo Eh, iyo ntambwe abana bariya bashobora kwihanura mu by'ukuri icizere ndagifise kubera ubuserukizi bw'ibihugu byose butarugagwa mugaba mm. yaba ubuserukizi bwugawe mm. aho byaba bigowe byaba bigoye kubera byosabye umuntu wa gatatu kugira abe nk'umuhuza mm. y'ibihugu mm-hmm. ariko bucuguruye ibihugu byose birashobora kwivuganira birashobora kwibonanira bagasubira bakabyura kuvugana gusa igihari kintera ubwoba gatoya ni esike igihugu cy'u rwanda kigiye guhindura iforo mhm. kubera uburundi bukeneye gushikirizwa abandi abantu babungabanyiriza umutekano kandi babizi u rwanda kandi birazwi kandi navuze yuko igihe rya wa mugwi warujejwe kuza kuraba hirya no hino wagenda wasaba kuja mu Rwanda u Rwanda rwanse yuko baja kuraba kuvuga rero ivyo urumva yuko bitera amahenga mbega uno munsi mhm. no kugana imipaka byagiyemo u Rwanda ruri tayari kuzo lekura abo bantu ruryamye imyaka itari mike mm. ico rero nico kibazo ahanini cobazwa indongozi z'u Rwanda naho ndababwire u Rwanda n'igihugu kibanye dutegereza kuma turababanyi ntaho mm. tuzoshirana ntaho tuzoshirana abarundi n'abanyarwanda turanira turagendera turi umuryango umwe n'abo baduciyemo kabiri ubwo mm. rero naho indongozi z'u Rwanda kuzirikana icyo ibya politike birashobora gutandukanya gutandukana igihugu kimwe n'ikindi mm. burya nibwo buntu niyo migenderanire twifuza twifuza yuko vyokwama kujya kubera dutegerezwa kubana naho gushirana niyo mhm. mvu rero jewe kapiranye ndongozi z'igihugu cy'u Rwanda mwumve yuko amahoro y'akarere ari rusange uburundi hariho abantu bariko barava iwanyu baza kuduhungabaniza umutekano si byiza kuri mwebwe si byiza ku burundi si byiza no ku karere kose mhm. abo bantu bakaba bahari mu mubashikirize hanyuma ubuzima bubandanye hanyuma mu minsi uzoraba n'ibintu bizotegezwa kuzimba nk'ibintu vyava i Burundi bija mu Rwanda ivyo vyo bizoca bibura murantunga mhm. n'ivyava ahandi naho bizova ibeyi ari nini mm. n'ivyava mu Rwanda bija mu Burundi nuko ni ukuvuga ivyo byose n'ibihombo ku bihugu byose ni mm. ukuvuga rero dufite intere y'uko bosubiza hamwe tugasubira tukanywana hamwe ubuzima bukabandana cyane cyane mwibutse yuko mhm. umutekano ni mu rugamba ntibacura mhm. umutekano ku gihugu ni wani ibindi byose byogenda uko bigenda buke buke bikagenda gute ibindi byose turashobora kubikorera bikorwa mu buryo ariko umutekano w'igihugu ni nka kindi ivyo rero bitahure yuko twebwe nk'abarundi umutekano wacu w'abanyagihugu bacu w'igihugu cacu udakinishwa na gatoya kujya n'ibindi bihugu bifata umutekano wabyo udakinishwa hanyuma kumbe mu nyungu rusange ibihugu y'akarere y'igihugu cyabo ibihugu byose dukeneraniye hanyuma basubire kuri table basubire banegosie kunegosie sino vyita kubera simitirano basubire bumvikane icyurokorwa kugira iki kibazo gitandukanye ibihugu kive mu nzira murakoze murakoze cyane mugira ibihe byiza david iyotawa murakoze ku nterano yanyu guha ikiganiro cy'uno munsi murakoze eh, cyari ikiganiro abarundi bari hanze turindiranye igishika mhm. eh, tugiye turihweza ibyagiye biravugwa ku mbuga bumenyi aho bita mhm. ku marezo sosiyo mhm. eh, hirya no hino kuri x kuri facebook eka n'ahandi henshi abarundi cyangwa abanyarwanda bahurira ni ikibazo kiboneka ko cyakoze cyane ku barundi b'umutima bari aho bari hose ku isi eh, sinovuga ngo ni ingingo mbi cyangwa ingingo nziza yoba yarafashwe eh, kenshi abantu dutahura gutandukanya mm-hmm. ikibazo kiri hagati y’u Burundi n'u rwanda mm. ntikibe igitsitaza hagati y'abarundi n'abanyarwanda mm. abarundi n'abanyarwanda barakwiye gutahura mm-hmm. n'abavukanye mm. hashobora kuba hariho akantu nk'uko mwagiye murabivuga eh, kuva na kera na rindi mhm. uburundi n'u rwanda cyamye ari igihugu eh, byamye ari ibihugu bivukanye mm. imigenderanire ejo bundi yaratumwe mu nama nshingamateka mhm. eh, kugira ngo ashobore gushyikiriza yarabajijwe ibibazo bitari bike Mm. Eh, mugabo hagati aho tugarutse gato inyuma ni uko mm-hmm. abantu bamwe bamwe ngira no yuko bibagira n'ingoga mm. eh, ntitworeka kuza turibagira uburundi nagomba nibutse abarundi mm-hmm. uburundi nta na rimwe uburundi bwigeze butera igihugu cy'u rwanda nta na rimwe abarundi bigeze bajya gusotora abanyarwanda mm. muri kahise birigaragaza biraboneka mabayi haratewe za ruhagarika haratewe muri bibiri na cumi na kane bibiri cumi na gatanu bibiri na hmm. cumi na gatandatu bibiri na cumi n'umunani aho hose gushika uno munsi muri bibiri na ejo bundi muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu aho baza hmm. gutera mhm. mugabo bitigije igihugu cya Congo kugira baronke umuhora aho bashobora guca bashike kandi si ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba sinzi ko mwibuka hariho abahinga bigeze kuza mu burundi mhm. baraje bararaba kandi basanze atari byo mm. barangije kuraba bavuga ati okereka natwe tuje kuraba icyifuzo uburundi bwasabye hariho abantu twumvise baba bari mu migwi itera uburundi baba basabye indaro iwanyu inyinshi murayizi sinigwa ndayisubiramo n'uwahejeje guhamagara mu kanya gaheze yayibashikirije inyishu irazi y'uko u rwanda rwarahakanye Mm, ariko rero kumbure eh, nawe wavuze yuko bino bihugu ari ibihugu bibanye ibihugu bivukanyi hari uhejeje gutelefona yavuze yuko ataho igihugu na kimwe kizoshira ikindi uno munsi ku bwanyu n'igiki mubona cokogwa eh, kigaca mu nzira izihe kugira bino bihugu byacu bino bihugu bibanyi bino bihugu bivukanyi bisubire kunagura imigenderanire yabyo cyangwa imigenderanire hagati yabo. Eh, imigenderanire ni ukwemeza yuko itaratosekara n'ikimenyamenya ugawe imipaka mugabo hari iyindi mipaka itugagwa mm. imipaka yo mu kirere iracakora mm. rwanda eyaje ndibaza ko ishyitse i bujumbura n'uno munsi ndibaza ko ishobora kuba yaje nuko ntabage sindi seri mugabo ndazi yuko imipaka yo mu kirere abantu bagenda n'indege mhm. babandanya bagenda mm. icyo ni cyerekana yuko imipaka ituga iki cya kabiri ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda mm. niyo bukiri kandi ambasade irakora ubuserukizi bw'u Rwanda mu Burundi ibujumbura ambasade ugende n'ubunyene mm. imiryango iruguye ntirugagwa mm. ibyo ni byerekana yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda u Burundi bushobora kuba bwahaye bwahaye ingebuza zu Rwanda nimba mm-hmm. bwarugaye imipaka ni uko bwabonye hariho ikintu kitagenda neza hakurya ati eh, ni mwikebuke Mhm. kandi turashima ku ntumbero nziza leta y'u Burundi yakoze hari haciye amezi cumi n'atanu mhm. imipaka yuguruye abanyarwanda bivayanga nk'uko bashaka i bujumbura atacyamira kabisa bagataha ni hafi imyaka ibiri kwari ugusura u rwanda si ukwivanga kingsley eh. icyo ni yuko igihugu cy'u Burundi n'abakirongoye bari bafise intumbero nziza yo kubana mu mahoro n'umutekano hagati ya bino bihugu bivukanye no kuvuga Burundi n'u Rwanda mweho intererano yanyu niyihe cyane cyane n'igikimubona cokogwa uh, eh, kugira bino bihugu bisubire kugenderanira kumbure imigenderanire isubire nkaho hambere uh... icyo mbona gikwiye mhm. ni uko ah, ingingo z'igihugu zokwirindwa mhm. ah, kuko ah, ingingo z'igihugu ziraheza zikagira ingaruka mbi ku banyagihugu mm, ingingo z'igihutihuti eh, ingingo z'igihutihuti mhm. kuko igituma na by'iki gihutihuti ni ijambo yavuze mhm. acanga ah, cyo mu kiganiro ariko agirana n'abanyagihugu eh, cyasogera umwaka mhm. eh, hari habaye guca amarenga eh, yo kugara umupaka mhm. ubufatiro bw'ingingo yahavuye icishirizwa mu ngiro urabona ko ari ingingo z'igihutihuti baza ko dore zikaza zikigirira ko barumvishije abantu bazi imipaka haba ku mpande zose bamwe barongera kwinjira mu gihugu cy'u rwanda abandi barongera kwinjira mu gihugu cy'u burundi batabishoboye mm. kandi no kuvuga aba bakoresha uburyo bwabo burumva n'ibihombo mm. bica bigaragara mu mpande zose nibaza mm. ko eh, ingingo zofatwa ariko tutabaye gutwara abahururu mm-hmm. ah, hakabaho amatohoza akwiriye kuko amufatira eh, ku byatangajwe eh, n'umuvugizi avugiriwe muhari mm. ah, nyuma y'ibyo bitego byavuzwe ngaho mu gatumba mm-hmm. eh, yaranasabwe nyine ko hoshirwaho umuntu wigera ukora mm-hmm. ah, amatohoza ku bijyanye n'ubwicanyi bwahabuye bukorerwa abasivili ntihabe nka bya bindi bya yayandi bukanjogo yarikira mu ntege ngo wicare meneke nuhaguruka nguruke hmm. biraboneka ko hariho iby'ubwigenzo ah, no gushaka kugonderako kuko ibibazo y'uburundi ntabwo vyotorerwa umuti namwe mwese mwari ko muradutega abiri nshimire eh, Jafet Logenti muri norvege David Yotawa Kingsley Yatene eka na kamatari mu gihugu gihugu ca Australia yakoze Innocent Bibonimana niwe reka radufasha mu buhinga bw'ivyuma reka rero shimire namwe mwese mwari ko muradutega duha nisango y'uwundi wa Mungu amasanka yo twahereye ko kuri micro ya Rimeda niyo nkuru ibihe byiza aho muherereye naho butaha